إن الحمد لله نحمده ونستئينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin suna wani jama'a na garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi a katsina state inda muke gabatar da darasi a cikin littafin wadda wallafar imamu malik ibn anasin a rahimahullahu ta'ala yau muna litinin a biyu ga wata kenan koda biyu ga watan muharram ko biyu ga watan muharram shekara ta 1445 da 46 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da takwas ga wata ke ko ko bakwai takwas ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na farko a wannan sabuwar shekara ta hijira ta musulunci ta shekara 1446 muna roƙon Allah ta'ala yadda ya nuna mana farkon shekarar nan da rai da lafiya ya nuna mana ƙarshen ta lafiya ya ba mu ikon kusantarsa a cikin wannan shekara tun daga farkon ta har ƙarshe ya kare mu daga darjewa da saba mashi a kwanukan wannan shekara 'yan uwanmu musulmai wanda muka rasa a shekara mai wucewa muna roƙon Allah ta'ala ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa ƙaburburansu su zama ni'ima a gare su ba za mu gushe ba muna cina da ɗan uwa malam musul muna ƙara addu'a gare shi Allah ya ji ƙansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafa kurakuransa Allah kuma ya albarkaci bayansa to za mu tashi a littafi na sha biyar a cikin wannan littafi na muwaɗa shi ne kitabul ƙura'an littafin da zai magana a kan alƙur'ani mai girma a babi na farko malin ya ce babul amri bin wudu'i liman matsal ƙura'an wannan babi zai karantar da mu ne za mu tashi ko? na haka ne? yawa babu zai karantar da mu umarni na shari'a na yin alwalla liman massal ƙur'an ga wanda zai taɓa alƙur'ani ga wanda zai taɓa alƙur'ani akwai umarni na shari'a cewa sai ya yi alwalla mun fahimta wannan umarnin kuma umarni ne na wajibci a fahimtar imamu malik ibn anas kuma a haka mazhabarsa ta tafi da haka a malikiya ba a taɓa alƙur'ani mai girma inda ya cikakke ne sai da alwallah mun fahimta wasu malamai a malikiya sun yi rangwame idan wani yanki ne na alƙur'ani kamar juz'i daga cikin juzu'ad na alkur'ani suka ce babu laifi ana iya taɓawa amma idan alkur'ani ne kammalalle to sai an yi alwalla <clears throat> to shi ne imam malik ya ce wannan babu zai karantar da mu wannan umarni da aka yi na cewa sai an yi alwalla in za a taɓa alkur'ani قال حدثني يحيى عن almalikin. an abdullahi ibn abi bakrin ibn hazmin anna fil kitabin lazi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li amru ibn hazmin alla yamassa alqur'ana illa dahiru imam malik ya karɓo daga abdullahi ibn abi bakr ibn hazmin anna fil kitabil ladzi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li amr ibn ibn hazm yace yazo a cikin littafi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa ga amr ibn hazm amr ibn hazm a lokacin yana gwamnan manzan Allah a wani gari da ake ce mana jiran ban ya rubuta masa waɗansu hukunce-hukunce don manzan Allah sallallahu Alaihi wani lokaci yakan sa a rubuta ma wani sahabi daga cikin sahabansa waɗansu hukunce-hukunce sai ya aika masa kamar yadda za mu gani nan gaba in mun zo babin zaka za mu ga akwai littafi wanda ya shahara wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sa aka rubuta ma na abubakar Allah ya ƙara masa yarda to a cikin wannan littafi wanda aka rubuta ma amru ibn hazmi daga cikin hukunce-hukuncen da aka rubuta masa akwai hukuncin cewa Allah ya matsa ƙur'ani illa ɗahiru kada wanda ya taɓa alƙur'ani illa ɗahiru sai wanda yake mai tsarki mun fahimta sai wanda yake mai tsarki wannan umarni akwai shi a ciki akwai wannan dokar a ciki to wannan ita ce hujjar imamu malik ta farko akan cewa ba a taɓa alƙur'ani sai da alwallah makamai da na fala a baya shi ne fahimtarsa kuma shi ne fahimtar mabiya mazhabar daga cikin manyan malamanta wanda suka yi rubutu a risa a littafin alari wanda ya kawo wannan hukuncin iziya duk sun kawo wannan hukuncin cewa ba a taɓa alƙur'ani sai da tsarki ko da yana cikin jakkashi gafaka ba a ɗauka wani ma cikin malamai ya ce ko da karatiyo shi ne da sanda kaga ba shi ka taba ba karatiyo jikai Alƙur'ani da sanda inda ya ba ka da alwala suka ce ba za ka yi haka ba mun fahimta ƙala maliku imamuna maliku ya ce wala ya hamilu almushaf bi ilaƙatihi wala ala wisadatin illa wa huwa dahir yace kada wanda ya dauki alqur'ani cikakke bi ilaqatihi ta hanyar rike maratayen shi ajika alqur'ani tana da abun gafo to ka riko shi haka yace kada kai haka wala ala wisadatin haka ba zai dauki alqur'ani ba idan yana saman wani abu kamar filo ka ɗauko filan alƙur'anin yana sama ko kafet ka rungumo alƙur'an ka kafet ɗin alƙur'anin yana sama ko na abin da ya kama da haka ya ce ba zai yi haka ba illa wa huwa ɗahirun sai in yana da tsarki yana da alwallah mun fahimta wabihi ƙalar shafi wannan ita ce ma fahimtar imamun shafi a mazhabar shafi'iya su ma ba a taɓa alƙur'ani sai an yi alwallah walau jaza zalika lahumala fi khabi'atihi da a ce an halatta a ɗauki alƙur'ani ta hanyar ɗauko maratayin shi jika alƙur'ani ko kuma yana saman wani abu inda an halatta haka to ja da zalika ja da zalika lahu mila to da an halatta kuma location yana cikin jikka mun fahimta idan an ce ba za ka ɗauko shi da maratayen shi ba ba za ka ɗauko shi yana bisa wani abu ba to ka ga wanda ya ce haka ba zai ce ka dauke kuma cikin jikkar shi <clears throat> mala ya ce walam yi kurahu zalika da an ya kuna fi yadai lazi ya hamilu shai'un nisu bihil mushaf ya ce ba wai an karhanta haka ba wai an hana yin haka ba ne ba Dan a hannun mai ɗaukar alkur'ani akwai najasa ko dauɗa ba wannan ne ake kallo ba ba ana kallon me yake hannun wanda zai ɗauki alkur'ani ba mun gane ba wai najasa ce a hannunsa ba ya sanya aka ce kar ya ɗauka walakin sai dai inna ma kurha zalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu dahir an halale ne ga wanda bai da alwala ba a kalla abin da ke hannunsa sai ya ce ikraman lil qur'ani wa ta'ziman lahu dan girmamawa ga alqur'ani shi ya sanya aka hana kaga wannan ce hujjar shi ta biyu can baya kawo zancen cewa ya zo a takardar da aka rubuta ma amru ibn hasmin Allah ya masa alquran illa ɗahiru. hujjarsa ta biyu kuma ya ce an hana ne dan girmamawa ga alqur'ani alqur'ani littafi ne mai girma mala'iku ma suna girmama shi to ya mu da kenan ƙasa ba za mu girmama shi ba yana kuma daga cikin girmama alqur'ani din kayi alwala lokacin da zaka taɓa shi ko lokacin da zaka ɗauke shi mun fahimta to kala maluku imamuna maluku ya ce ahsanu ma samiuti fi hadhihi al-aya la yamassuhu illa al-mudahharuna inma hiya bi manzilati hadhihi al-aya allati fi abasa wa tawalla qaulullahi tabaaraka wa ta'ala kalla innaha tazkira wa man sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mudahhara bi aidi safara kiramin barara imam malik yace ahsanu ma sami'tu mafi kyawun abinda naji fi hazi al-aya dangane da tafsirin wannan ayar wanda ke cikin suratul waqi'a Allah ya ce la yamassuhu illa al-mudahharuna ba mai taba shi illal mudahharuna sai wanda suke masu sarki. wannan aya ce a cikin suratul waqi'a ko da yawan malamai wanda suke ganin sai an yi alwala za a taba alqur'ani sukan kafa hujja da wannan aya cewa Allah ya ce la yamassuhu illal mudahharuna babu wanda zai taba alkur'ani ko kuma kada wanda ya taba alkur'ani sai wanda yake mai tsarki to amma shi imam malik ba da ita yake hujja ba bal shi da ma fahimci ayar haka take nufi ba shi ka ji hujjar shi a baya amma shi baya daga cikin malaman da suke kafa hujja da wannan duk da ta wani gefen yana hujja da ita din kamar yadda zamu gani sai yake cewa shi mafi kyawun fassarar da ya ji na wannan ayar innama hiya bi manzilati hadhihi al-aya a fi abasa wa tawalla yace wannan ayar tana da matsayi iri ɗaya da ayoyin da suka zo a cikin suratu abasa wa tawalla sai yace qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine fadan Allah ta'ala kalla innaha tazkira alqur'ani yace wannan tazkiratun wa'azi wasu malamai suka ce da'awar manzan Allah ake nufi wasu malamai suka ce alkur'ani ake ni. wasu malamai suka ce ita sura abasa din ita ce Allah yake cewa ba abin da ke cikin ta sai wa'az shine kalla innaha tazkiratu ko kace wannan alkur'anin wa'azi ne ko wannan da'awar ta manzan Allah wa'azi ce da haka man sha'a zakara wanda ya ga dama ya wa'azu fi suhufin mukarrama fi suhufin mukarrama shi alƙur'ani yana cikin waɗansu takaddu mukarramacin abin girmamawa marfu'acin mudahara wanda suke maɗaukaka mudahara tsarkaka mahatsarki sai ya ce bi aidi safara a hannun mala'iku masu girma shi ne kiramin barara kaga wannan ayar ba alqur'anin da ke hannun mu take magana ba me take magana lawul mahfuz haka ne to sai ce wannan ayar ma'anar sa da waccan ayar kenan a wajen imam malik da aka ce la yamassuhu illa almudahharuna wannan littafin ake nufi ba wannan alqur'anin da ke hannun mu ba lawul mahfuz ake nufi mun gane da haka ayar ta ce la yamassuhu illa almudahharuna da mala'iku take sune almudahharuna a cikin wannan ayar kamar yadda a wannan ayoyin Allah ta'ala ya ce marfu'atin mudahara sai ce bi aidi safara kiramin barara bi aidi safara a hannun mala'iku su waɗannan mala'iku su ne safara sai ce kiramin masu girma ne barara masu ɗa'a ga Allah kaga mala'iku ake magana da haka sai ce wannan ayar irin ma'anarsa ɗaya da wacce da haka la musu illal mudaharu mala'iku ake nufi kaga ayar kenan ba ta zama hujja ga mai cewa sai an yi alwala za a taɓa alƙur'ani don ba da mu take ba mun fahimci wannan so kaga imam malik kamar bai yi hujja da wannan ayar ba to amma sai malamai suka ce yana um, fito da ma'anarta ta yana kokarin ya fito da tafsirin ta cewa mala'iku ake nufi da haka shi ta gefen da ya hujja da ita ba ta kai tsaye ba ne ba abinda imam malik yake nufi da ya kawo ta a cikin wannan babu ai da har mala'iku suna girmama alqur'ani a sama to mu da kenan ƙasa, mu ma ya kamata a ce mun girmama alqur'ani kan mu taba sai mun yi alwala kun fahimci ta gefen da ya hujja da ita shine abin da yake nufi don haka kamar da na faɗa wannan shi ne fahimtar imam bari cewa ba a taɓa alƙur'ani in dai cikakke ne sai an yi alwalla za a taɓa shi amma idan wani juzu'i ne kamar juzu'i amma ko juzu'i ko biyar wanda aka ciro daga ciki to wannan babu laifi shi ana iya taɓa shi ko da ba a da alwalla. amma in dai ya cika izin 60 ne to sai an yi alwalla. kamar yadda muka ce wannan ne fahimtar imam malik kuma ne fahimtar mazhabin malikiya <clears throat> abu hanifa abu hanifa shi a fahimtarsa yana ganin ba sai an yi alwala ba in dai mutum yana da tsarki kuma musulmi ne to babu laifi yana iya taba alkur'ani domin wannan hadisin na amur ibn hasbin hadisi ne mai rauni hadisi ne mursal mun gane da kun san shi imam malik yana hujja da hadisi mursal amma da yawan malaman hadisi ba sa kallon hadisi mursal a matsayin hadisi ingantacce don haka hadisin ba karɓaɓɓe ba ne ba sannan suka ce ko da hadisin ya inganta cewa kai illa ɗahiru sai wanda yake mai tsarki musulmi bai da tsarki innal mu'minuna a ba wannan ba innamar ta yin ga ayan nan ba ita ba a hadisi manzo Allah ya ce innal mu'min la yanjus mu'mini bai zama na lissa kenan shine dahir to kaga in ka fassara da musulmi ya hau ko ba haka ba wanda bai da najasa wanda yake da janaba kaga lokacin najasa ne sai ya wanka yanzu ya zama ya zama zai ɗaukar ma'anar mai wanda ya wanka daga janaba sannan zai ɗaukar ma'anar al-musulmi zai ɗaukar ma'anar mai alwallah to ciki wanne ake nufi kun fahimta suka ce wanne ake nufi ciki in ka ce mai alwallah ake nufi ni ko na koma na ce musulmi ake nufi duk ɗaya ne maganarmu saboda shi hadisin bai fito ya abin gaba to ta wannan gefen sai suke cewa hadisin bai nuna haka da haka su suna halatta babu laifi musulmi na ya ɗauka alkur'ani ko da izin sittin ne ko da bai da alwallah to kuma ta fuskar ƙarfin dalili wasu malamai suna rinjayar da maganarsu. su to amma dai yana da kyau musulmi ya girmama alkur'ani lokacin da za ka taɓa Alƙur'ani, ƙarin kamala ne ya zamanto kana da alwallah ƙarin kamala ne ya to da alwallaka lokacin da za ka taɓa alkur'ani Allah ya samu dace hmm. wa alaikum salam shi al'urɗewa nan mun ce mushaf aka ce da haka mushaf shi ne al'ur'ani wanda gundarin ayon al'ur'anin ne aka rubuta a ciki kuma da larabci ku shi ake ce mushaf amma wanda aka fassara da hausa ko tafsiri to wannan duk baya ɗaukar ma'ana saboda akwai maganganun mutane a ciki ba ayon Allah ba ayon alqur'ani bane ba kai wannan duk wannan ba laifi su ba da yake ba su tafsiri na alqur'ani din kamar tarjumar da aka yi ko da wasu ko da wani yare wannan babu laifi mun gane a shi alkur'ani babu laifi ana iya ba wanda ba musulmi shi ba don ya karanta kila ya wa'aztu da waɗansu abubuwan da zai gani a ciki to babu laifi inda wannan manufar ne ana iya ba wanda ba musulmi ba alkur'ani suna kafa hujja da manzan Allah ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan kafirai na zamaninsa sarki kisra da kaisar to a cikin wasiƙun da ya rubuta musu ya yi kotun aure na alƙur'ani ya yi aure na alƙur'ani to shi alƙur'ani da aya ɗaya ta alƙur'ani da alƙur'ani gaba ɗaya duk malamai hukunci ɗaya suke ba shi idan mutum ya ce ya yada da aron alƙur'ani duka amma sai ya fidda guda ɗaya ce bai yada da ita ba ya fita daga musulunci to sai suke cewa idan ka halatta wa mutum ya taɓa aya ɗaya ta alƙur'ani to ka halatta mai ya taɓa aya duka na alƙur'ani to karkashin wannan sai suke cewa tunda manzon Allah har ya rubuta musu waɗansu ayoyi na alkur'ani a cikin wasiƙar da ya rubuta musu to ya halatta kenan a ba wanda ba musulmi ko da alkur'ani ne gaba ɗaya babu laifi to kun ga wannan babin da muka gama shi ana magana ka ɗauki alkur'ani ne ka rike kana karantawa to amma ka karanta alƙur'anin kuma ba tare da ka ɗauka ba shi sai kana da alwalla ko ko kana ya karanta ko da ba ka da alwalla shi ne ce babu ruhsa fi ƙira'atul ƙur'ani ala gairi wudu'i wannan babu zai karantar da mu rangwamen da aka yi game da karanta alƙur'ani ko da mutum bai da alwalla ai mun fahimci bambancin ko shi wancan na farko ka buɗe alƙur'anin ka riƙe kana karanta sai da alwalla wannan shi kuma yanzu ba alƙur'anin ba ka riƙe alƙur'anin ba kawai ka zauna kana tilawa ko muraja'a na ayon alƙur'anin to wannan imam malik ya ce an yi rangwame mutum ya karanta ko da baya da alwalla قال حدثني يحيى عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمه as-saftiyani an muhammad ibn sirina anna umar ibn khattabi kana fi qaumin wa hum yaqra'una al-qur'ana fa dhahaba li hajatihi thumma raja'a wa huwa yaqra'u al-qur'ana fa qala lahu rajulun ya amiral mu'minina a taƙar'ul ƙur'ana wa lasta ala wudu'in faƙala lahu umar man abtaka bi hadha a musailamatu wannan hadisin imam malik ya karɓo shi daga malik daga ayyub ibn abi a as-sattiyani shi kuma ya karɓo daga muhammad ibn sirina al-ansari al fiƙa ne sannan abidu mutum ne mai yawan ibada muhammad ibn siri na babban malami ne a cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 110 daidai bayan jirin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi muhammad ibn sirina yake ba mu labarin cewa anna umar ibn khattabi kana fi wata rana sai na umar dan khattabi yana cikin wata jama'a wa hum yaqra'un al-qur'an suna karatun al-qur'ani to ana cikin karatun nan sai sai da Umar ya je ya biya bukata ya zagaya kenan to da ya zagaya din nan sai ya dawo fa dhahaba li hajati ya je biya bukata sun maraja sai ya dawo to lokacin da ya dawo din nan bai yi alwala bai sake alwala ba kun gane kun ga bai da alwala kenan to da ya dawo wa kuwa ya tsara qur'an sai ya taho yana tahiya yana yana yana yana yana yana tahiya yana karatun alqur'ani kaga zai da alwala Ba fa qala lahu rajulun sai wani mutum yana cikin waɗannan mutanen an ce shi wannan mutum ya fito daga ƙabilar banu hanifa wanda kuma kun san cikin banu hanifa ne aka samu wani mutum musailimatul kazzab wanda ya yi da'awar annabtaka mun gane ya yi da'awar annabtaka ya ce shi ma annabi ne tun manzan Allah yana da rai to lokacin da shi ba ce ƙarfi ba manzan Allah na rasuwa sai ya ƙara bayyana da shi ta yi ƙarfi shi ya sanya a yaƙin yamama a nan aka yaƙe shi allah ya ba da nasara aka gama da shi to wannan mutumin wanda ya faɗa ma umar haka yana cikin wannan ƙabilar to lokacin da umar ya dawo sai shi wannan mutumin ya ce ya amiral da ya kai sarkin mu'minai a takarar alƙur'ana walasta ala wudu'in kana karanta alƙur'ani baka da alwalla kun fahimta an ce shi wannan mutunan kamar da zurkani ya kawo wanda ya faɗi wannan maganar shi ya kashe ɗan uwansa yin na'umar a yaƙin yamma ɗin da aka yi zaid ibn khaddaf shi ya kashe shi a ba musulma shi wanda ya ce ma'umar umar kana karanta alkur'ani ba ka da alwallah a lokacin yana cikin mutanen musulma ya tuba ne ya da ya tuba ya sake ya imani da manzan Allah ya watsar da wacce aƙida ta imani da musulma a matsayin annabi ka fahimta to shi ne sai yake cewa to amma sai na umar ya rike shi ya kashe mai uwa. <laughs> to ya ji ya dawo sai shi ah, ya sarki mummina kamar mai zuka ce ranka ya daɗe ya ashe kana karanta ba baka da alwallah faƙari na hu umar sai umar ya ce yau kai man ka bi haza wa ya baka wannan fatawar cewa ba a karanta alkur'ani sai da alwallah sai ya ce a musaili matu can annabin da muka yi wa da shi da baya shi da musaili ba ya baka wannan fatawar <laughs> ka gane ka ga ya dan tsananta mai wajen amsar to an ce wannan dan fim din ne yawa na ya kashe mai dan uwa <laughs> ka san yana ɗan dan tsayawa cikin cikin abin da sai ya ce to dan uwanka ne ya baka wannan fatuwar annabin da kai imani da shi sanda shi ne ya baka wannan fatuwar a da'awar shi ana shi karanta alkur'ani sai sai da alwallani. to sai ya ce mashi haka mun fahimta to wannan shine dalilin da yasa sai na Umar ma Malik, Malik ibn Anas yace babu laifi ana iya karanta alkur'ani ko ba da alwala dan shi umar ya karanta bai da alwala kun fahimta yana daga cikin fa'idar karanta littafin muwadda akwai ayyukan sahabbai da yawa ciki imam mali yakan yi hujja sau da yawa da maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ka ganin aikin sayyidina umar ne sai imam mali ya hujja da shi to wani lokaci in ka ga irin wannan in ka bi ka bi ma za ka iya samu hadisi din ba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ko wani abu kamar haka shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ake kafa hujja da shi wanda hadisin Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kara masa yarda wanda ya ce wata rana ya kwana ɗakin maimuna sai ya ga manzan Allah ya farka cikin dare ya farka cikin dare ya goge fuskarsa haka to sai ji ya karanta wannan ƙarshen ali imran ina ji aya goma ta ƙarshe waɗansu ayyukan guda goma sai karanta su to kaga a lokacin manzan Allah bai yi alwala ba na haka shi karanta alkur'ani ba lalle sai da alwala ba ana iya karanta shi ko ba a da alwalla. inda ake saɓani shi ne wanda ke da janaba ya karanta alkur'ani ko ba zai karanta alkur'ani ba to da yawan malamai sun tafi akan cewa ba zai karanta ba waɗansu kuma suna gani yana iya karanta a mazhabin malikiya sun ce ba zai karanta alkur'ani ba sai dai litta'awuz don neman tsari don neman tsari kamar ya karanta ayatul kursi ko ya karanta amanar rasul ko ya karanta falaki da nasi ko kulhuwallahu in dan neman tsari ne suka ce yana iya karanta ko kuma malami ne mai karantar da almajirai kana zaune mutum yana da janaba sai ji wani ya karanta alkur'ani ba daidai ba sai ya gyara mashi ko da yana cikin janaba ne ko kuma idan mace tana cikin jinin al'ada za ta iya karanta waɗansu ayoyi don neman tsarin Allah ko kuma don gyara ga wani mai karatun alkur'ani wanda ya karanta ba daidai ba amma ta zauna ce tilawa to wannan wasu malamai da yawa suna ganin ba za ce ba har sai in ta yi wanka in janaba ce har sai in yayi wanka mun gane amma idan rashin alwala ne to ne yana iya karanta alkur'anin ko tana iya karantawa ba tare da ta ɗauka ba idan mun bi abin da malikiya suka tafi a kan shi babu ma ja a fi tahzibul qur'ani wannan babu zai karantar da mu abin da ya zo game da tahzibul qur'an abin da ake ce ma tahzibul qur'an shine mutum ya fidda wani kaso na alkur'ani wasu ayoyi ko waɗansu hizib hizib ya zamanto ya sa wani lokaci duk rana ta Allah sai ya karanta wannan kamar mutum ya ce duk rana sai ya karanta izib biyu tsakanin karfe goma zuwa sha biyu na dare kamin ya kwanta sai ya karanta izib biyu ya sa kanshi wannan ka'idar ko ta sa kanta wannan ƙa'idar. duk in lokacin ya zo ko me take zai aji ya zo ya karanta ko kuma ya ce duk bayan sallar asuba sai na karanta izin biyu to mutum ya zama yana da wannan tsarin a karatun alƙur'aninsa kada mutum ya shiga cikin waɗannan mutanen wanda Allah ta'ala ya magana a kansu inna hadal ita ittakhadhu hadal ƙur'ani mahajura, ya to mutum bai karanta al'ur'ani ya zama mutum dai da wani tsari na karatun alkur'ani a yana da kyau taimakon ka tsari duk sati zan sauki alkur'ani ko duk bayan sati biyu zan yi sabka ko duk wata zan yi sabka daya duk rana zan karanta aya goma duk rana aya ashirin duk rana rabin izin duk rana zan karanta izin guda a da rana izin biyu zan karanta wani shi ake ce mata hazibul ƙura'an shi yana da kyau kowane musulmi ya zama yana da irin wannan tsarin a ma'amalarsa da alƙura'ani kuma yana da kyau tun yara suna ƙanana a matsayinmu na iyaye masu sarbiya mu dinga ɗora su akan wannan ka zaunar da yaranka daga ƙarfe kaza zuwa ƙarfe kaza kowane yaro ya san wannan lokaci ne na karatun alƙur'ani a gidanka uwa ki koya ma yaran ki haka duk lokaci ko bayan sallar asuba ko tsakanin magariba da isha'i a zaunar da yara a karanta alƙur'ani kowa ce sai ya karanta aya goma goma kowa sai ya karanta aya ashirin ashirin idan yaro ya saba da wannan tarbiyyar to zai girma yana da irin wannan tsarin a ma'amalarsa da karatun alƙur'ani idan mutum ya gina akan haka to duk inda zai shiga a duniyan nan idan bai yi wannan karatun ba bai jin daɗi ko me zai zama a duniya ko shugaban ƙasa shi da ya fi kowa hidima ku. Allah sai ya cire maka kansa lokacin karatun alƙur'ani amma yanzu sai ga wani musulmi ya yi wata guda cir ya ba alƙur'ani ba alƙur'ani ya koma decoration a gidajen mu mu alƙur'ani amma ba ma karanta shi to ba a san haka malam yace haddathani haya an malikin an Dawud, ibn al-husayn an al-araj an abdurrahman ibn abdul an anna umar ibn al-khattab qala man fatahu hizbuhu min al-layl faqara'ahu hina tazulu ash-shamsu ila salati az-zuhri fa innahu lam yafuthu aw ka annahu adrakahu imamu na maliku ya karɓo daga dawud ibn al-husayn dawud ibn al-husayn shi kuma dawud ibn al-husayn ya karɓo daga malaminsa a'araj abdurrahman ibn hurmus kenan shi kuma ya karɓo daga abdurrahman abdurrahman ibn abdulkari anna umar ibn al-khattabi qala yace sayyidina umar dan khattabi ya ce man fatahu hizbuhu min al-layl duk wanda hizbinsa ya kubuce masa na dare mutum ne ya sa kansa duk dare aya 100 zai karanta misali to yana yi kullum to sai wata rana ta zo sai wannan damar ta kubuce masa bai samu ya karanta ba kila ko bai lafiya sai ya kasa yi kila bacci ya dauke sai ya manta bai yi ba kila ya yi tafiya ne ya dawo cikin dare wani dai dalili ya zo ya kasa yin wannan hizbin nasa a dare Kun fahimta faƙara a hushi da ta zuli shamsu ila salatin zuhuri to sai da gari ya waye lokacin da rana ta lokacin sai bari sai da gari ya waye kun ga daddare bai samu ya ba to da rana ta fito zuwa sallah azhar hina tazulu shamsu lokacin da rana ta zawwal ila salati zuhuri zuwa lokacin sallah azhar sai ya samu sai ya karanta shi a wannan lokaci to yace fa innahu lam yafutu to wannan ladar ta wannan karatun bata kubuce mashi ba auka annahu adrakahu ko ko cewa kamar ya cimma wannan karatun kamar ya cimma wannan karatun kamar ya cimma wannan karatun a wata ruwaya cewa yi man nama an hizbihi faqara'ahu ma bayna salati fajr wa salati zuhri kana lahu ka annama qara'ahu min al-layl duk wanda hizibinsa ya kubuce masa sai ya karanta tsakanin sallar asuba zuwa sallar azhar shine ma'ana, hina tazulu shamsu ila salati zuhur to fa innahu lam fito, kamar ya karanta ya cikin dare me wannan yake nuna mana idan mutum ya sa hizibinsa da daddare sai wanda dalili ya sanya ya kasa yi ana iya ramawa da rana sai ya rama to kuma ya rama da rana kamar ya karanta cikin dare ne mun gani ƙala wa haddisa ne an malikin an yahya ibn sa'id annahu ƙala kun ci ana muhammad Ibin yahya ibn habbana jalisai ne fada'a muhammad rajulan faƙala akhbirni billabi sami'ita min abika. ka فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولا أن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وسلي لم ذاك قال فإني أسألك قال زيد likai atadabbarahu wa aqifa alayhi Imam Malik ya karbo daga Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id yace kuntu ana wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban Yahya ibn Sa'id al-Ansari tabi'i ne yace wata rana ina zaune da Muhammad ibn Yahya ibn Habban muna zaune jalisai ne muna zaune fada'a muhammadin rajulan faƙala akhbirni billabi sami'ta min abika sai muhammad ɗin wanda suke zaune tare da yahya ibn sa'id sai ya kira wani mutum faƙala da wannan mutumin ya sai ya ce akhbirni billabi sami'ta min abika sai ya ce wannan mutumin kai ga mu abin da ka ji daga wajen mahaifinka na hadisi kun fahimta faƙalar rajulu sai wannan mutum ya ce akhbarani abi ya ce eh mahaifina ya bani labari annahu ata zaid ibn thabit cewa wata rana ya je wajen zaid ibn thabit zaid ibn thabit sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kutabul wahayi masu rubuta wahayi zaid ibn thabit wanda yan an kawo yana cikin masu rubuta manna Allah alqur'ani kuma yana cikin kwamitin da suka hada alqur'ani shine ma sai amanna kwamitin ko to sai ya ce wata rana mahaifinsa ya je wurin zaid ibn thabit fa da lahu sai ya ce mashi kaifa tara fi qira'atil qur'ani fi sab'i me kake gani in na sabki alqur'ani cikin kwana bakwai fa qala zaidun sai zaidun yace hasan yayi kyau kwana bakwai ba laifi yayi kyau amma ni wala an aqra'ahu fi nisfin ni in ji shi zai in karanta alqur'ani cikin rabin wata kwana 15 kenan aw ashirin ko cikin kwana goma a habbu ilayya shi na fuso sama da a ce na karance shi a kwana bakwai mun fahimta sai ya ce ma wannan mutumin wasalmi lima zaka amma tambaye ni me yasa na ce haka ƙari sai wannan mutum ya ce fa'in ni as'aluka to ina tambayar ka me ya sanya ka kana son ka karanta a kwana sha biyar ko kwana goma ƙala zaidun sai zai ibn thabit ya ce likai ata hu wa kifa alaihi sai ya ce masa don in yi tadabburi cikin ayoyin alkur'an mun san tadabburi ko shi ne ya eh, tunani kamar yadda allah ce ya dabbaru ayati to ya ce shi ya sanya yake karanta shi cikin kwana goma sha biyar ko cikin kwana goma mai wannan hadisa yake nuna mana shi hizib ɗin kala biyu ne akwai hizib ɗinka na abin da za a karanta a kowane dare ko a kowace rana sannan hizib na biyu shi ne a kwana nawa kake sabci alkur'ani wani cin da yake bai taɓa sauka alkur'ani a ce da ya karanta alkur'ani daga bango har zuwa bango a rayuwarsa bai taɓa yi ba wani kuma duk bayan kwana bakwai sai ya yi guda wani duk bayan kwana goma wani duk bayan kwana sha biyar to kai hizib ɗinka kwana nawa kake sauke alkur'ani shi wannan mutumin ya je wajen zai ibn thabit yake cewa a kwana bakwai nake sauke alkur'ani ni za ka ce ya yi daidai sai ce ya yi kyau amma ka gani ina son in sabke shi ina sabke shi kwana sha biyar kwana goma sai ce me ya sanya sai ce don ina son in dinga yin tadabbari cikin ayoyin alkur'ani wannan kuma sai yake nuna mana cewa in ka ita karatun alkur'ani kuma ana son mutum ya zama to yana tadabburi cikin sa in kana karanta me kake me kake faɗa wani sako kake karba daga wannan karatun da kake da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin mai Allah yake cewa ar rahim mai Allah yake cewa alif lam min zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin mai Allah yake cewa mai alif lam min din zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin ya al muttaqin allazina yuqimuna salata ya ake tsayar da sallah wa yutuna zakata ya ake bayar da zakata kaga shi ne tadabburin wani saƙo wani darasi kake koyo daga ayoyin alƙur'ani din nan to kuma ana son karatun alƙur'anin kai ya zama kana karɓo wannan saƙon mun fahimta idan ba ka iya haka ba ce kaka karanta ba duk da ba ka jin abin da ƙila kake karanta din ka je karanta kuma ya fi amma kamala karatun shi ne ya zama zamanto kana karɓar saƙon da alƙur'ani ɗin yake baka saboda me ai shi ne manufar kawo alkur'ani din ya karantar da mu ya koyar da mu abubuwa da daba. sannan karatun alkur'ani ana son ka yi shi kamar yadda Allah ya ce warattilil qur'ani tartila ka karanta shi ma'a tartil ba saurin karatun ake ba shi ya sanya ma a hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man ƙara al'ur'ana fi a ƙallimin salafin duk wanda ya karanta al'ur'ani a kwanakin da ba su kai kwana uku ba bai fahimci komi cikin al'ur'anin ba kawai ya dai karanta amma ba wani saƙon da ya ɗauka ciki shi ya sanya malamai suka ce ba a sabki al'ur'ani cikin kwanakin da ba su duk saurin karatunka kwana uku ya yi sauri da mun fahimta to don haka hizib ɗinka na karatunka na yau da gobe kullum aya nawa kake karantawa to wannan ayoyin da kake karantawa kuma shi zai determinin a kwana nawa za ka sauki alƙur'ani idan dai rana kana karanta izib ɗaya to kaga kwana 60 za ka yi sauka alƙur'ani idan dai rana izib biyu kake karantawa a kwana 30 za ka yi sauka alƙur'ani idan dai rana kana karanta izin uku a kwana ashirin ka sauki alkur'ani idan dai rana kana karanta izin shidda a kwana goma za ka yi sauki alkur'ani to kaga kai ne za ka kalli hidimarka da faɗi ka da lokacin da kake samun faraga ta lokaci sai ka sa kanka wannan karatu sai ya zama to ka riƙe ka yi maintaining to sai ya zamanto ga adadin abin da kake karanta kullum sannan kuma ga lokacin da za ka yi sabka har ma in wanda lili ya sanya ya baka samu damar yi ba kana iya kara'insa kamar da muka gani a hadisin baya sai ka maimaita ka kara misali kullum izib da ya kake to sai wata rana baka samu kai ba to gobe izib nawa za ka yi sai kai biyu ka mai da na jiya kayi na yau to sai ya zamanto kullum sai ka karanta Alkur'ani. sannan kuma duk bayan wata guda ko duk bayan tsarin da kai kuma kana sabka alkur'ani wannan yana da muhimmanci ga musulmi yana da muhimmanci ga musulmi namiji ko mace ya zamanto yana da wannan tsarin a karatunsa mun gane ita mace in ta tafin da wannan tsarin to ranar da jinin al'ada ya zo mata to kaga sai ta yi la'akari da wannan kwanakin sai ta yi la'akari za ta dinga tsallake wannan kwanakin da mun karanta cewa ba za ta ma ɗauki alƙur'ani ba sannan kuma ba za ta karanta ba saboda wannan yanayi da ta shiga sorin ta yi wanka kuma sai ta ɗora kuma daga inda ta tsaya da allah ya mu dace babu ma ja'a fil ƙur'ani wannan babu zai karantar da mu abin da ya zo game da alkur'ani na abin da yake nufi abin da ya zo game da alkur'ani shine yadda aka sabu abin da ya zo dangane da yare ko kuma alkur'ani akan huruf nawa aka sabtar da shi shi ne abin da zai karantar da mu a nan amma hadisi ɗaya za mu ɗauka a cikin babu قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن قروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن هزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أملهته summa amhaltuhu hatta sarafa summa labbat summa labbattuhu summa labbabtuhu bi ridaihi fajitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah inni sami'tu hadha yaqra'u suratal furqani ala ghairi ma aqra'aniha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه إمام مالك ya karɓi wannan hadisin a wurin malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri imam az-zuhri an urwa ibn zubair shi kuma ya karɓo daga urwa ɗan zubairu an abdurrahman ibn qari shi kuma ya karɓo daga abdurrahman ibn qari min kibarin tabi'ina yana daga cikin manyan sahabbai manyan tabi'ai na daga shi manyan tabi'ai mun fahimta a waɗansu malamai suna lissafa shi ma cikin ɗan ƙananan sahabbai lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo madina yana cikin yara ɗan ƙanana sai dai lokacin da yi wayan sanin manzan Allah ba da yi wayan sanin manzan Allah ba yana daga cikin uh, afon ba yana nufi aka zo yana daga cikin irin jariran nan wanda ake jiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da su ko ya musu tahani ko ya musu addu'a ko wani an ce an je da shi yana dan jariri ko yana yaro dan karami wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yake cewa sami'tu Umar ibn Khattabi naji sai na Umar dan Khattabi yana cewa sami'tu Hisham ibn hakim ibn hazmin yace ce na ji hisham ibn hakim ibn hazmin sahabi ne shi wannan an ce babansa ma sahabi ne yana daga cikin sahabbai wanda shi sahabi ne babansa ma kuma sahabi ne ya qara'u suratul furqan wata rana sai na umar sai ya ji shi yana karanta suratul furqan yana karatu yana karatu yace sai naje yana karanta ta ala gairi ma aqra'uha ba yadda ni nake karanta ta ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha kuma nace ni ko manzon Allah ne ya karantar da ni ita sai naje ya karanta ba yadda ni nake karantawa ba to da yaji wannan umar ya dauka kuskure ne yace fakittu an a'jala alaihi saura kaɗan in afka mashi kawai buga ya ce ya kake karanta ya kake ɓanna to sai wata zuciya kuma ta ce mai a ɗan saurara mai ce sun ba amlahatuhu sai na ɗan saurara hatta in sarrafa har sai da ya gama karatunsa sun ma lababtuhu da da'ihi to sai ci mai kwara ya jawo ya tattaro bayafinsa ya ci ya riƙe mashi kawai ya jawo shi sai wajen banzan Allah fajici bihi rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ciwo mai kwana ya zo da shi gaban manzan Allah ba kunci ya rasulallah ya ce ya manzan Allah inni sami'tu hada ya qara'u suratul furqan ala a ma aqra'atini ala ghairi ma na ji wannan yana karanta suratul furqan ba yadda ka karantar da ni ba ƙala rasulallah rasulullahi sallallahu alaihi wasu sai manzon Allah ya ce arsilhu to sakashi ce saka shi to sai umar ya saka sun makala sai ya ce ƙara'a ya hisham to kai hisham karanta in ji manzala ce karanta faƙara alƙira'a allati samituhu ya ƙara'u umar ce sai na ji ya karanta yadda ya karanta ɗin nan yadda ya ji ba daidai ɗin ba ne sai ya ji ya karanta faƙala rasulullah sila suna sai manzo Allah ya ce haka za unzilat haka aka saukar da shi yanan ya yi daidai sun ne sai manzan Allah ya ce ikra to kai kuma karanta ka muci faƙara atuha umar ya ce ni ma sai na karanta faƙari sai manzan Allah ya ce haka za unzilar kai ma haka aka saukar Idan duka daidai ne to ya aka yi karatu ya bambanta kuma a ce duka daidai ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna hadal ƙura'an shi wannan littafin na alƙura'ani unzila ala sab'ati ahrufin an sabkar da shi da haruffa bakwai faqara umma ta yassara minhu kowa ya karanta gurgurdan abinda Allah ya hore masa na harufan da aka sabkar da shi guda bakwai kun fahimta to me manzon Allah yake nufi da haruffa anan guda bakwai wanda aka sabkar da alqur'ani akwai maganganun malamai akan wannan azurƙari a sharhin muwadda yake cewa waqtul fi zalika ala nahwi 40 qawlan malamai sun yi sabani sun yi maganganu daban-daban akan abin da ake nufi da harafi a cikin wannan hadisi wanda manzon Allah ya ce an saukar da alqur'ani akan haruffa guda bakwai yace sun yi magana za ta kai magana arba'in. wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza maganganu sun kai arba'in sai yake cewa wa aqrabuha ya yace amma cikin 40 din nan magana biyu ce wanda tafi kusa da haƙiƙanin abinda ake nufi da harufa a cikin waɗannan maganganun nan guda biyu ce ta farkon su ana nufin saba'a lugat an sabkar da alkur'ani a kan lugga guda bakwai mun gane mai lugga shi ne lahaja yanzu hausa ayare ne ku amma saukwace da irin hausarsu kano da irin tasu katsina ma da irin tasu daura ma da irin tasu zazzau ma da irin tasu haka ne aiko wannan kaga lugat kenan na hausa yanzu idan ka je zaria galibi su bambancin mu da tasu shine wajen jinsi galibi abinda muke ɗauka namiji ne su auren sai ka ji mace ne ko Abin da suke ɗauka namiji mu sai ka je a wurin mu mace ne idan ka je sokoto to can ba wata magana ake sai ka ce a fassara maka bi ake ni saboda za a kasa ganewa bi ake ni ko ba haka ba wani lokaci mun je sokoto to an yi shadilin wuraren da za mu je daga cikin wuraren da za mu je hadda wajen sarkin musulmi to ni mu sai muka yi suna cewa ana gaya mana wuraren da za mu ji lokacin zaka da wakafi mun je binciko yadda hukumar zaka da wakafi ta jihar sokoto ke aiki a lokacin ana tunanin yin ta katsina aka yi kwamiti ina je muka je kwanan mu hudu muna suna muna zama da su suna mana bayanin yadda hukumar zakka da wakafi ta Sokoto take aiki wanda kusan akan ta ne aka zo aka yi ta Katsina to to lokacin da muka je sai suka ba mu tunda sun san kwana hudu za mu yi sun shirya programs din da za a yi rana kaza za a yi kaza rana kaza za a yi kaza to kawai ana cikin bayanin sai aka ce ko da ƙarfe 11 za a je kan wuri za a je kan wuri to mu duk ba mu gane abin da ake nufi ba to amma dai ba mu tambaya ba muka ce to bari dai mun ga kan wurin nan ina ne to wa fada ita suke ce ma kan wuri to kaga wata hausa ce hausa ce haka yi amma sai an maka bayanin ta zaka iya fahimta to wasu malamai suka ce da aka ce akan harufa bakwai shi larabci din shi ma haka yake to akwai guda bakwai wanda su Allah na larabci ma sun fi bakwai amma wanda suka fi fasaha su ne waɗannan guda bakwai ɗin to sai aka sabkar da alƙur'ani akan wannan lugogin guda bakwai kun fahimta misali idan da da hausa aka sabkar da shi sai a ce an sabkar da shi akan lugogin hausa guda bakwai wanda zai karanta da hausar katsina zai karanta da hausar katsina wanda zai karanta da hausar sokoto shi kuma ya karanta da hausar sokoto to shi ma haka alkur'ani aka sabkar da shi da luggogi na larabci guda bakwai kun fahimci wannan to ne ya ce magana ta farko cewa almuradu sab'a lugat abu ubaida da salaba da imamu zuhuri su sun ɗauki wannan zancen haka Ibina adiya haka imamul baihaqi duk suka ce abinda ake nufi da sab'ata ahrufin a cikin wannan hadisin kenan wasani sai magana ta biyu suka ce aujuhin ake nufi da aka ce harufa bakwai zaka ga kalma daya tana da suna kala biyu ko kala uku kun gane abin da nake nufi me ake ce musu da turanci synonyms kenan ko kalma da ce, ina misalin ta eh na wasu haka na kuka a shi wannan ai ga ma'anar ta bambanta kuka daban kuka daban wannan abu ɗaya ne amma yana ɗaukar suna biyu ko uku haka <laughs> a eh, eh haka ne sai dai rariya aka ce rariya ba wata lahaja ba ce ta wani gari suke cewa rariya ba wannan ana nufin cikin lahaja guda abu ne guda daya amma ya zamanto yana da suna biyu ko suna uku eh wasu nan ƙarai tami a kai wanda wasu ce kai <laughs> eh to da larabci idan ka ce ta'al me ka ce in ka ce aqbala halumma duk abu ɗaya ne sai dai sunan ya bambanta kun gane to suka ce irin haka ake nufi akwai kalmomin da a alƙur'ani suna da suna da lafazi mabambanta juna to duk kalmar da aka samu da wannan to galibi za ka ga fuska bakwai ce fuska bakwai ce a cikin irin waɗannan to duk wanda ya zo kan wannan kalmar duk in ya karanta da wata fuska daga cikin fuskokin nan karatun yayi ku kun fahimci na biyun nan ko yawwa eh, idan da hausa ka ce zo taho duk ɗaya da yahu eh yaka sai bi kuwa <laughs> yau to kamar haka to kaga wani zai ce taho wani ya ce zo abin da suka fada duk ma'ana ɗaya shi. to suka ce shi irin haka ne alkur'ani yana da irin wannan fuskokin guda bakwai amma ba akan akan waɗansu da irin kalmomi ne a cikin alkur'ani ba to idan aka zo kan ayar wani zai karanta da waccan fuskar wani ya karanta da wannan fuskar to duk karatun ya yi an saukar duka da wannan to wannan shi ne da ake nufi da saba'ata a wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an saukar da alkur'ani malamai sun yi saɓani waɗannan fuskokin suna na hanyar na a cikin alƙur'ani ko ko lokacin da aka zo haɗa alƙur'ani lokacin usman an yi majin ɗinsu ta yadda yanzu ba za ka iya samun sa a cikin alƙur'anin ba sai dai bambancin ƙira'ati wasu malamai suna ganin hayan suna nan waɗansu kuma suna ganin a lokacin ma da aka zo haɗa Alƙur'ani a lokacin sai na usman ibn affan kamar an haɗe su yanzu ba za ka iya samun su a ciki ba sai dai bambancin kira'at shi wannan har yanzu akwai shi a ciki tsakanin yadda wannan ya rutu alkur'ani ɗin da kuma yadda wancan ya rutu shi ma wannan duk daga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan bambancin kira'at ne to Allahu a'lamu Allah shi ne mafi sani to ina ganin kan wannan hadisin za mu sa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan hadisi na gaban sa insha Allah ta'ala a kira sallah sai ya to izina ta farko wanda ya kamata mu ɗauka ya zama wa'azi gare mu ko darasi